and the girls are sweet to me. Need you with my darling this card. Isan, alas, isan. Bidea hartzen du da. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo bai. Ona da, bai, ez dakit. Amets bat bete dute. Au zerta izan naiz. Kultur alea Euskal Irratietan. Ba gure kultura talarekin segituko dugu orain eta gaur Baionara begira jarriko gara. Irakur zikloaren baitan bihar Baionako mediatekan Mikel Urdangarin musikaria eta kantautorea entzun ari izango baituzue. Esan irakur zikloak aurten 6 urte betetzen ditu dela eta euskarazko irakurketa sustatzen duen ekitaldi honen baitan hainbat itzordu luzatzen dizkigute urriantzear. Kontzertuak, erakusketak, topaketak, tailerrak edo eta irakurketak ere izaten baitira egun zonbaitzuetan. Bairagan astean ostiralean Usue Alberdi dazlea izan bazen Baionako mediateka neuli giro izeneko bere laberriaren aurkezten ostira lontan esan bezala txaldeko seiak eta laurdenetan Mikel Urdangarinek kontzertu berezi bat eskainiko dugu irailan zelatan dagoen gaba zure gogu isilean Mikel Urdangaren kaixo egunon? Egunon Esan dugun bezala, baionan izango zaitugu ostiralontan irakurzikloaren baitan kontzertu bat eskeniko baituzu. E, eh, esplika eh, zer Eh, prestatuko duzu nostira luntarako? Bueno, ba, prestatu dut e, eh, nola ez nire diskogintza osotik olako hilide bat, ia uste dute disko guztik bat pasatuko zela eta alako ba, kantutegi osotik ba, alako aukerak eta bat egin dut. E, gitarra eta hotxera ondo molatzen dien kantua aukeratuz eta olako, ba, bueno, alik eta birairik egokiena pentsatuz. Zure ibilbideko kantu horiek eskainiko dituzu, aukeraketa zaila izan da? Zaila, zaila baino, karo, kantu mordoa, pilatzen da, eta Eta izaten da, aukeratzea ze kantu ez da, baina, bueno, ba, autatu dut, aspaldi kantatu baeko batzuk. Eta gero, batez ere, au, aukeratu dut ikusita, ba, e, taldea ez duela izango ondoan laguntzeko. Ba, ba, bueno, gitarra eta hotxa ba, onduen moldatzen da izen kantu bietara jodut eta eta pentsatu zure ba bueno ba nola bueno eta ikusi ere ba hori izaten dela nire egorari normalena hori zaten da eta taldeak zuzenan egoten gara baina etxe orduak eta orduak eta egunak eta urteak emate ditugu alako bakarra dean gitarra eta norbera eta hori zerakutsi nahi dut egorarik eta arruntena. Bai. Baionako mediatekan izanen zara gainera, esan duzu gitarra eskuan zure bilbideko kantu horiek eskainiko dituzula, alako momentuak egokiak dira ere entzulearekin e, ba, beste harreman bat sortzeko? Bai, nik uste egokiagoa biela, bueno, egokiagoak, e, norberak erakitzen du hori mikrofono aurrean dagonean, ez da, baina taldeak beti ematizu aitzakia, ba, e, isilik egoteko. E, edo kantutik kantura iaia hitz egin gabe pasatzeko, ezta? E, musikak e, asko betetzen duelako. E, bakarrik zaudenan ordean ikuste e, oso importantea dela komunikazioa eta kantuen kantuen gainetiko komunikazioa, ezta? Elkarrizketa eta nire asko gustatzen zait eta alakoak aprobetxatu nahi dituzke ba, kantuak situatzeko ez esplikatzeko, ez azaltzeko zertak ari baina bai esan nola sortu ziren zen momentutan eta zerk ze arrazoi bultzatu zuten kantu bat. E, kantu bat goizana atzetik beti dago arrazoi bat. Ditu, testamenturako semea labe jakin dezaten bere naitan horri izan zen. Ba, itzordua emana da, bai honan izango zaitugu beraz ostira lontan, eh, Mikel, eta aproetxatuko gu momentu hau, e, aste honetan eh, atzo, hain zuzen, dokumental bat aurkeztu baitzen nuen Kermen Uribe, Berra Farrueda bingen dizabal eta Josu Benerorekin batera, jainko txiki eta jostalari ura proiektu horren baitan atera den deubedea aurkezteko ez da? Hoi zera, e, orain e, uste ja, atea dela e, kalera, eta, eta bueno, bertan biltzen du ba, orain urte bete, e, laizter urte bete, azaruan ingo du, a, no bai joan ginela eta, eta bueno, hango, hango bidaia eta hango anegin genitzen eman aldiak, eta bueno, e, olako ikustintu bat erakusten duen ikuste ba, e, Ezoikoa edo intzat e, guretzat ainoikoa eskena eta ez dakit uste dut oso, oso lan e, politia dela e, merezi duena eta, eta bueno, ikusiko du, ze, ze nolako bidea egiten duen. dvd zer bildu duzu, e, lekukotasunak badira? Bai, lekukotasuna badira, e, baina bueno, oso e, kantu guztiak agertzen dira, baina e, oso era visual e, berezi baten azalduak e, Nueva York bera azaltzen da. Nik uste protagonistarik handiena gu baino Nueva York dela, e, eta e, iria eta iri hortako jendeak e, ikusten da e, New Yorken barrena e, gu aitzaki garela, ez dakit oso e, ikusitakoan eta oso ez dakit, nik esango nuke oso universala dela, e, uste dut hibizkuntzetan datorrela DUDA, e, euskeraz, eta, eta e, er, gazteleraz, baina bestal ere esango nuke ikusiaz batera eta ikusiaz bakarrik oso errez ikusten dena eta e, lehen esan dudana, oso ikuste unibertsaletik e, behiratua da hola. Mhm ba hortxe, eh, eh, aurkitu ahal izango dugun beste DVD eta hor zaitu gulazken galdera bat bagenuke, Mikel, eh, azula izan da plazaratu duzun azken lana, proiektu berririk buruan? Ba, badakaz bai, baina, bueno, ez zinuzi gauzan di kontatu. E, e, Baionan egingo duanarekin zer ikusi handia duka. E, Baionan joko duanakin, mm, datorren e, urtarriletik aurrera ziko naizen proiektua da, Baina pixat bat, e, ba hori, momentu zezin dugu hausan di kontatu. Mm Eta <laughs> urtarrian, urtarrian emango dugu e, proiektuaren berri, e, eta, eta bueno, e, intesi baukazu eta gogotxu bat zaudete baitzen izango zai. Bai, noski interesan noski dugula eta itxengo dugu, eh, hori bai, ba, eskerrik asko, Mikel. Mila eskerrik asko. Izkin ontatik idazten azken aldian bezela Egia da bai saso jonetan, hotza egiten duela Neska gazte bat ezagutu du, iru aste badirela Esango nuke bere begie, erraz sorgindu nautela neska gazte bat ezagutu Tiru aste badirela Esango nuke bere begia Erra du nautela Azken bida hau ez duzu izan Etxe ondotik iesa Nigandik urrun aurkitu barren araitzultzeko ametsa Zuekin beti oroitzen baina ez, aztu naizenik zenik ez Sentimenduak esaten baina ez da hain gauza erreza Zuekin beti oroitzen baina ez, aztu nahi zenik ez sentimenduak esaten baina ez da ingauza erreza Horain goizean goizik hartzen du mende balderako trena Arrizko zorua aztuetan, biderik eta zarrenak bizitzak sarri erakusten du badena eta ez dena inoiz latzartu banindu ere gaur gozo hartu nahuena bizitzak sarri erakusten du badena eta ez dena inoiz latzartu banindu ere gaur gozo hartu ናወና luzetan egoten da triste agindutako promesa hura ezin kumplidu nezake loriak kantatzen baitu inoiz gutxitan ez uste letrak ez ditut orain akordatzen aizain beste loriak kantatzen baitu inoiz utxitan ez uste letrak ez ditut orain dikaztu akordatzen aizain beste Kultur Alea Listo? Alaba, nahi duzuenean? Bai. Urriaren ogoita bostean ustaritzeko biltokin gaueko behatzietan eta ogoita zeian igandarekin donimanen loitzuneko jabel entzutegian Esteinatuko du iduzkilore taldeak azparneko Anderea obra. Izan ere, Telesforo Monzonek eh, moligen lefantzaban antzerkeren espirituan sortu zuen azparneko Anderea izeneko komedia baitaularatuko dute Ander Lipusen zuzendaritzapean. Antzerkilan ontan, hogei garren mendeko Euskaldunen historia kondatzen du komedia moldean bada. Ander Lipus eta Salbat aktoreak zetasun zonbaitzu eskaini dizkigute. Bueno, ba, e, kontatzen du ba, mila behatzireun garren hasieran e, Ameriketatik etortzen ziren e, Euskaldun aberatzen edo diru, dirua egin zuten hoien ba, pixkate haundi naikeria edo e, aparientzia frantsesizate izate nahi keri hori e, pixkat hori erredikulizatzen du edo horretaz e, trufatzen da, ezta? Eta e, ikusiko duguna da, ba, taula gainean e, aktore e, andana bat, e, ba ez dakit pixkat era eh, antzerki klasiko batean ba, jokatzen e, jendeari irriarazten eta eta bueno batez ere ba, hemen erondoan daukadan e, panpilikeriak entzuten bera baita protagonistetako bat protagonistetako bat Hori xiberat pampili da da familia horren Ba, nagusia egen ezake da bera da joan bere maztea eta bere aurrekin eta joan da beraz, Ameriketarat eta diru handan abati irabazita, beraz, egan bezala, azparnerat itzuli. Eta bera, bere, bere sedea eta gehien bat bere maztearen sedea, erla gertatzen baitzen lehen, hainitze, da horien abriastasuna eta horien handinek ere erakustea eta ora, ba, hori da hori da historia biztan da ba, bazterretik bada hola modio historio bat ezkontza historio bat eta bon, ba, guri ba, konponduko dena antziak antziak Elgar gurutzatzen diren pertsonai asko ikusi izango dira? Bai, zentzu horretan, ba, badu e, pixkate monzonek esurgatu zuen ba, e, Molierren teatro hori, ez da? Eta, bueno, argi dago e, hori jendeak ikusiko duela. Gero, ba, garai hauetan, ba, nik hor eh, niri errua jendeak nahi badu ba, niri botatzea dauka, ez da, berez eh, uste dut obrak eh, gehiago irauten zuela, eta nik ba, pixka bat moztu egin dut e, arintzeko intentzio horrekin, eta, eta bueno, ba, taula zuzendari bezala pentsatzen nuelako e, mosketa hoiek eta musikarien sartze horrekin ba, pixka bat beste dantza bat ekartzen ziola obrari, eta espero dut ba, jendeak gustuko izatea eta gero eh, estena tokiak edo hartzen duen teatroak berak hartuko duen soiltasun hori irudikatu ez da gehiago nahi nion kristone garrantzia eman garrantzi potoloa eman aktoreen jokoari eta aktoreen jokoaren eh, eh, dantza horri eta bueno baia e, monzonen testu hori ba, gainditzen duten eta jolasten duten horren gainean edo dantzatzen duten eta publikoak ondo pasatzen duen. Ze gero ez da aztu behar, batez ere, komedia bat dena. Azparnen gare! Oh! Azparne betierne! Ganden endiko lehen urtetan! Oh! Etxe barne aberatxa! Sarbat eh, dagegeza iduzkilore antzerki taldekoa dugu eta esango dugu orain dela lau urte gutxi gora bera amazazpigarren mendeko sorgin eta inkisizioaren errepresioa zaleratzeko sortu zuten iduzkilore ikusgarrien ikusi genituen aktoreak berriz ere elkartu direla antzerkiaren zaletasunak ekarririk. Kala kontatu digu, salbat dagegezagek. Uh, proiektu, proiektu aski eh, berezia dela, ganezake, bon, ba, e, ja, bela unaldi pixka guzietako jendea bada, toki, pix, eh, toki ezberdinetako jendea, eta ba, maditu musikariak, eta no? biziki interesgarria da hori guzia nastea, eta bon, dena den jadanik el, talde hori e, pixkan muntatu zen duela ah, lau urte orain kasik, lau edo bost urte eh, iguzki lore antzerkiarekin. Iguzki lore antzerkia gero taldea bilakatu da, alde bat, eta mm, bai, bon, talde talde espiritu bat biztan da, eh, pertsona berriz batzu sortu dira, batzu joan direlakoan, eta bahara, mm, e, eh, beti, beti plazer bada unate tortzea horiekin eh, antzerkian hartzeko. Mm. Eta zuk aktoreari zer atera nahi izan diozu, obra honetan. Lan berezi bat izango zen ez da. Ba ez, e, ez euren jokoan, ez gibelerat joatea, aintzinerat, bai, <laughs> ez da hori da ikasten. E, erakasten diedan eta nik ere ikasten dudana egin batean, ez da, azkenean e, danok ikasten dugu, ez da, ez da, aztu behar, e, astean behin elkartzen ginela eta beste gauza batzuk, beste funtzio batzuk ditu e, olako proiektu bat hartzen duzunean eta hori ez da aztu behar. Baina horrek ez du esan nahi e, hori egin behar duzula maitasun guztiarekin, indar guztiarekin, kemen guztiarekin eta zure gorputzeko atal guztiekin eta zure harima guztiarekin. Ez da? Eta hori transmititu nahi izan diet eta bueno, eh, gero eurak ere transmititu dizkidate pila bat gauza on eta, eta hori ez eskertzekoa da eta horrek e, e, eraman nau ba bueno ba astelenero senperera etortzea ba halako bizipoz batekin eta hori ba hori e, oso gozaedarra da Bazparneko ba, andere aurra ikusi nahi baduzue, gogoan hartu larun batuntan ustaritzeko biltokin gaueko behatzietan eta igandean donibanero itzuneko jabel entzutegian atxaldeko seietan ikusi izango duzuela. Azken itzorduntarako sartzea amar eurotan duzuela. Ba, arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nire aldetik, besterik ez. Laizter arte eta bien bitartean. Ongizan, aio. Aio. dividing, nothing left to subtract. Some words when spoken can't be taken back. Walks on his own. bar. that's a smear to me. Need you with my darling this card. Isan, alas, isan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Hauena, eta bai, ezagit, amets bat bete dute. Hau zarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan.